Vipi kuhusiana na, na Mbui Chwite, yeye mtamkuta Rwanda ama pengine ratiba yake yeye kuwasili kikosi ikoje? Kwa hiyo watakutana Rwanda bila shaka mmeshinda mabao manne kwa sifuri. Pengine kuna mipango mingine baadaye kabla ya kuanza kwa ligi. Ah, ilishaanza, muda mrefu. Kama nakumbuka, ndio maana tukuza kushiriki mashindano ya kwa wanaonyesha kwamba programu yake. Kwa hiyo hii ni mwendelezo tu wa sehemu ya ya programu aliyokuwa nayo, tunaendelea kule Rwanda na baadaye kumalizia hapa kabla ya